Burası zaten sıkı. Kağıt fasulye. Aynen bakın bizim şey muhtemelen. Thank you. Çayımız var. Bir şey de şahitler. Evet. İsminin altına.